en rots waarover hulle sal val, daar is ook geskryf, maar die mensen wat in hom geloo, sal ween, hy sal hulle nie alleen los nie.